23 su sata. Sova Info. Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci raspisao je natječaj za voditelja ureda kao i za članove svih drugih ureda studentskog zbora. Obavljene aktivnosti upisuju se u volontersku knjižicu sukladno zakonu o volonterstvu. Prijeve za natječaj voditelja ureda otvorene su do ponedjeljka 11.12.2017. godine do ponoći. Traže se voditelje ureda za IT, za izdavaštvo i odnose s javnošću, za međunarodnu suradnju, kulturu i zabavu, te ureda za znanost. Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete – da su studenti sveučilišta u Rijeci, da su u posljednje dvije godine studija zajedno ostvarili minimalno 60 ECTS bodova, da nisu razriješeni dužnosti kao članovi studentskog zbora sveučilišta u Rijeci, odlukom Skupštine studentskog zbora radi neispunjavanja povjerenih dužnosti određenih zakonom ili statutom studentskog zbora sveučilišta u Rijeci, povrede ugleda dužnosti koje su obnašali, zlouporabe položaja ili prekoračenja njihovih ovlasti, te da nisu prekršili zakonske, podzakonske i druge važeće propise ili odredbe statuta studentskog zbora sveučilišta u Rijeci. Dodatne informacije o prijavi možete saznati na stranicama studentskog zbora sveučilišta u Rijeci. Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci još jednom u suradnji s udrugom Delta organizira novo izdanje radionice Od ideje do projekta. Radionica je nastala 2013. godine, a sudjelovanje je besplatno za sve studente sveučilišta u Rijeci, redovite, izvanredne, preddiplomskih, integriranih i poslijediplomskih studija. Radionica se sastoji od uvoda u natječaj i praktičnog dijela pisanja, a održat će se u petak 8.12. od 16 do 21 sat. U slučaju velikog broja zainteresiranih studenata organizirat će se drugi dio, ili ti ga praktični dio pisanja radionice, 13. prosinca u popodnevnim satima, a uvjeti djelovanje na prvom dijelu radionice 8. prosinca. Radionica će se održati na kampusu, može se prijaviti neograničeni broj sudionika, ali zbog organizacijskog ograničenja sudjelovanje će biti omogućeno za 25 sudionika. Pravo sudjelovanja ostvaruje se prema kriteriju tko se prvi prijavi. Prijaviti se možete do nedjelje 3. prosinca 2017. Program edukacije pod nazivom Planiranje, implementacija i evaluacija programa prevencije i jačanja otpornosti započeo je danas na Medicinskom fakultetu. Osnovni cilj projekta je jačanje otpornosti kroz edukaciju učitelja te im pružiti alate kojima će moći podučavati djecu te jačati njihovu otpornost prema vanjskim utjecajima vezanim uz ovisnosti i rizična ponašanja. Edukaciji se odazvalo 25 nastavnika iz cijele Hrvatske, a odvija se unutar projekta Enrete u kojoj sudjeluje konzorcije europskih sveučilišta Malta, Italija, Portugal, Grčka, Rumunjska i Hrvatska, a projekt je financijski podržan sredstvima Europske unije kroz Erasmus Plus program. Profesor Vladimir Mičetić istaknuo je da je na području Primorsko-goranske županije 30% adolescenata probalo ilegalne droge, dok je njih 800 u skrbi kroz tretmane koji se provode uz pomoć psiholoških savjetnika. Na području Hrvatske čak 8000 mladih sklono je rizičnom ponašanju, koje uglavnom vodi socijalno neprihvatljivom ponašanju i taj broj je u stalnom porastu. Preventivnim djelovanjem, edukacijom te radom s djecom i mladima taj se broj može znatno smanjiti čak do 30%, a prvenstveno za to mogu biti zaslužne škole i nastavnici. Edukacija traje do četvrtka 30.11. Predavanje pod nazivom Roboti dolaze, što ćeš ti raditi nakon školovanja održat će se u središnjem odjelu Gradske knjižnice Rijeka sutra 28.11. u 18.30. Predavač je Damir Medved, glavni konzultat Erikson Nikola Tesle, a govorit će o promjenama koje nam donosi četvrta industrijska revolucija. Brzi razvoj umjetne inteligencije, robotike, interneta, 3D printanja i autonomnih vozilima, te kako će to utjecati na mlade koji tek ulaze na tržište rada. Nakon predavanja organizirana je diskusija na kojoj će posjetitelji moći postaviti pitanja koja ih zanimaju. Samo promocija za kreativce naziv je predavanja koje je organizirala udruga Zmaju Bačvi. Nela Donato, poznata riječka umjetnica, grafička dizajnerica i poduzetnica, govorila je o marketingu i poslovnim vještinama potrebnima kod otvaranja vlastite tvrtke. Dodatne Neline savjete možete pogledati na njenoj stranici www.neladunato.com. band My Buddy Moose predstavit će svoj novi album pod nazivom 4 sutara u Dallas Music Shopu s početkom u 12 sati. Osim članova benda, posebni gosti na promociji su Vlado Simčić-Vava iz grupe Laufer, te autorski dvojac zaslužan za vizualno rješenje albuma Enver Krivac i Dobriša Radovanović. Riječka koncertna promociji albuma 4 održat će se u subotu 2.12. u Palahu. I vremenska prognoza za sutra, ujutro sunčano, popodne nažalost kiša, toplo se obucite i kabanice u ruke. Vijesti uredila i čitala Dragana Stojanović. Slušali ste Sovu Info.